هذه الآيات الثلاث آية زتات تضمنت ثلاث مسائل زمبيبا مسألة متات تنرد تشيني نمبر بيلي كوني شرحي أنا سمع الإمام الفوزان حفظه الله الثلاث آيات التي تلاها آياتات الزوزي في أول الرسالة منزون وهي رسالة الحمد لله رب العالمين يا كوانزا الرحمن الرحيم يا بيلي مالك يوم الدين يا تاتو تضمنت ثلاث مسائل آية تاتو هيزي زمبيبا مامبو متاتو أنا سمع الإمام محمد بن عبد الوهاب الآية الأولى آية يا كوانزا الحمد لله يوم فيها المحبة ndani yake محبه kusema alhamdulillahi rabbil alamin hapo kuna kitu kinaitwa mahaba lianna allaha mun'imu kwa sababu allah yeye ndiye mneemeshaji walmun'imu na mneemeshaji yuhabbu anapendwa ala qadri in'amihi kwa kadri ya kule kuneemesha kwake kwa kwenye alhamdulillahi rabbil alamin tumevuna mahaba anasherehesha haya maneno alimamu imam al-Fauzan anasema Alhamdulillahi Rabbil Alamin sifa zote njema anastahiki Allah Mola mlezi muumba mmiliki wa walimwengu wote anasema alimamu imam al-Fauzan hafidhahullah Alhamdulillahi ala madha ukisema alhamdulillah namshukuru Allah au sifa zote njema eh, anastahiki Allah umemshukuru na kumwegemezeshea sifa njema hizo kwa kitu gani? Kwa nini umeshukuru? Kwa nini umeegemeza kwake almaamidi? Limadha, kakufanya nini huyu? Anajibu, ala ni'amihi, ameshukuriwa Allah juu ya neema zake. Fahuwa yuhmadu, hivyo yeye anahimidiwa subhanahu wa ta'ala lidhatihi, tunamhimidi kwanza kwa dhati yake, alhamdulillahi kwa dhati yake kwamba Allah yupo subhanahu wa ta'ala, na ana dhati, ana dhati subhanahu wa ta'ala, dhatihi aliyya, dhati yake haifanani na dhati ya yoyote subhanahu wa ta'ala. Tunamhimidi kwa uwepo wake, tunamhimidi kwa dhati yake, wali asmaihi anahimidiwa Allah na anashukuriwa kwa majina yake subhanahu wa ta'ala majina yake yana mambo mengi ukirejea kwenye vitabu vya aqida utabaini kuna nini kwenye asmaullah utabaini kuna nini katika asmaullah wa sifatihi na anahimidiwa na anashukuriwa kwa sifa zake wali afalihi na kwa matendo yake فهو المنعم على عباده kwani yeye Allah ndiye mneemeshaji anayewaneemesha waja wake fakullu mun'imin fahuwa yuhmadu kila anayeneemesha anashukuriwa anahimidiwa ala kadri ma an'ama wa kadri ya vile alivyoneemesha وإذ تقول للذي أنعم الله عليه ألافوا wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillah kwa hiyo Allah ameneemesha an'ama Allahu alayhi na mtume ameneemesha kadhalika na huyo ana neema kwa watu wake na fulani ana neema kwa watu wake mimi nimewaneemesha hawa nimewajalia hawa wanapata chakula vizuri wanalala mahala pazuri wewe ni mun'im umewaneemesha watu wako nyumbani. Mzazi ni mun'im kwa kadiri ya yale anayoyafanya nyumbani kwake. Kwa hiyo anahimidiwa kila mun'im kwa kadiri ya vile alivyoneemesha. Yule kawasaidia mashekhe, yule kawasaidia ustadhi, anahimidiwa na anashukuriwa kwa kadiri ya in'am iliyotoka kwake. Hamshukuru Allah asiyeweza kuwashukuru watu asiyeweza kuwashukuru watu hataweza kumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa hiyo sisi pia watu, watu kwa watu binadamu kwa binadamu tuna neema baina, zetu, baina yetu ndio maana Allah akamwambia mtume pale uliposema kumwambia yule ambaye ameneemeshwa na Allah kwa Uislamu wa an'amta alayhi na wewe ukamneemesha pia kwa kumbainishia kwa kumlingania mpaka akaingia katika Uislamu. Una mkono wako wa neema juu yake. Dhahiri eh? Anasema fa kullu mun'imin fahuwa yuhmadu ala qadri ma an'ama, kila mwenye kuneemesha huhimidiwa na hushukuriwa kwa kadri ya kule kuneemesha kwake. Wa hadha yaktadhi an yuhabba, na hili hupelekea huyo aliyeneemesha kupendwa. Lianna nufusa kwa sababu nafsi jubilat zimeumbwa ala hubbi man ahsana ilaiha kumpenda yule ambaye amezitendea wema nafsi zimeumbwa kumpenda aliyezitendea wema ukinipa ukinipa ukinipa ukinipa na kupenda mpaka mwisho huenda nikawa mtumwa wako unapompa mtu kipawa huwa ni mtumwa wako halo fulani uko wapi na mzigo wangu pale ah usijali sasa hivi nakwenda kuchukua anamekumbuka kipato amekumbuka kipawa kutoka kwa fulani yapo hayapo hayo anasema والله جل وعلا هو المحسن وهو المنعم وهو المتفضل على عباده na Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye almuhsin ah, mwenye ihsani wa huwa almun'im neemeshaji wa huwa almutafaddil ala ibadihi ndiye mwenye kuwapa fadhila waja, waja wake fatuhibbuhu alqulubu hivyo mioyo inampenda ala ni'amihi juu ya neema zake wa ala fadlihi na juu ya fadhila zake wa ihsanihi na ihsani zake mahabbatan mapenzi ambayo la yuadiluha mahabba hayafanani na mapenzi yoyote ndio maana wakasema alhamdulillah rabbil alamin kwa hiyo kwenye aya hii ya mwanzo tumevuna ibada ya mahabba sababu anayependwa ni anayeneemesha kwa hiyo unasema alhamdulillah ala ala, ala alquran tunamshukuru Allah kwa Qur'an, tunamhimidi Allah ala al-Islam tunamhimidi Allah ala al-awlad tunamhimidi Allah ala al alazwaj. Anahimidiwa kwa wake, anahimidiwa kwa afya, anahimidiwa kwa upepo, anahimidiwa kwa uzima, anahimidiwa kwa ugonjwa, anahimidiwa kwa kila kitu subhanahu wa ta'ala. lahul hamdu fil ula wal akhirah anahimidiwa duniani na anahimidiwa akhera subhanahu wa ta'ala naam anasema walidhalika kanat almahabbatu a'zama anwa'i alibada na kwa ajili ya hilo ndiyo maana mahaba yamekuwa ni aina miongoni mwa aina kubwa kabisa za ibada falhamdulillahi rabbil alamin hivyo aya hii alhamdulillahi rabbil alamin tatadhammanu almahabba imebeba mahabba wa sayadhkuru ash-shaykh rahimahullah na shekhe atataja rahimahullah anna almahabbata ala arba'ati anwa' ya kwamba mapenzi yamegawika katika magawanyo makuu manne mahabbatu shirkiya mahaba ya kishirikina wa hiya mahabbatu al nayo ni mahaba ya kuyapenda masanamu wal authani na mizimu wa kulli ma yu'badu min dunillah na vyote vinavyoabudiwa kinyume na Allah tabaraka wa taala Allah anasema wa minan nas man yatakhidhu min dunillahi andada na wako miongoni mwa watu ambao wanawafanya wengine kinyume na Allah tabaraka wa taala kuwa ni wenza na washirika wa Allah yuhibbunahum wanawapenda ka hubbillah kama pendo lao kumpenda Allah walladhina amanu ashaddu hubban lillah lakini wale walioamini mapenzi yao makubwa sana wanampenda Allah lianna mahabbatahum mahabbatu tauhidin wa ikhlas kwa sababu mapenzi yao kumpenda Allah ni mapenzi ya tauhidi na ikhlas maana yakawa ni makubwa zaidi kuliko mapenzi ya washirikina kuwapenda waungu wao wa batili النوع الثاني أين يبيلي محبة محرمة مبنزي يا حرام وهي محبة ما يبغضه الله سبحانه وتعالى nayo ni mahaba ya kuyapenda yale ambayo anayachukia Allah min almamnuati walmanhiyati walmuharramat miongoni mwa mambo yaliyozuiliwa yaliyokatazwa yaliyoharamishwa wa min dhalika mahabbatu almushrikin ikiwemo kadhalika kuwapenda washirikina wa mahabbatu alkuffar na kuwapenda makafiri والنوع الثالث na aina ya tatu ya mapenzi mahabbatun tabi'iyya ni mapenzi ya kimaumbile وهي محبة الإنسان liauladi nayo ni mapenzi ya mtu kuwapenda matoto kuwapenda watoto mapenzi ya mtu kuwapenda watoto wali abawaihi na kuwapenda wazazi wake wawili wali zaujatihi na kumpenda mkewe wali asdiqaihi na kuwapenda marafiki zake hadhihi mahabbatun tabi'iyya haya ni mapenzi ya kimaumbile la yuakhadhu alaiha alinsan hachukuliwi kiubaya juu yake mwanadamu النوع الرابع aina ya nne mahabbatun wajiba ni mapenzi ya wajib wa hiya mahabbatu awliya illah nayo ni mapenzi ya kuwapenda mawali wa Allah wa hiya almahabbatu fillah nayo ni kupendana ni mapenzi ya kupendana kwa ajili ya Allah walmuwalatu lillah na kusaidiana na kunusuriana kwa ajili ya Allah azza wa jalla kullu hadha dakhilu fi qawlihi yote haya yameingia katika kauli yake alhamdulillahi rabbil alamin anasema alimamu Muhammad rahimahullah walmahabbatu tanqasimu ila arba'ati aqsam na mapenzi yanagawika magawanyo makuu manne mahabbatun shirkiya mapenzi ya kishirikina وهم الذين قال Allah fihim na wenye mapenzi hayo ni wale aliyowazungumzia Allah katika suratul baqara kwa kauli yake aliposema wa minan nasi man yattakhidhu min duni llahi andada na wako miongoni mwa watu ambao wanawafanya wengine kinyume na Allah kuwa ni wenza na ni washirika wake Allah yuhibbunahum ka wanawapenda kama wanavyompenda Allah ila kaulihi mpaka kwenye kauli yake wama hum bikharijina minan nar, na hawa hawakuwa ni wenye kutoka katika moto. Wamefanya shirk shirki shirkun fil mahabba. Anasema al-Imam al-Fauzan hafidhahu Allah, anasema wa minan nasi man yattakhidhu min duni andada ay shubaha wa nudhara lillah. Shubaha wingi wa neno shabihi mwenye kushabihiana naye shubaha wanawafanya wengine kinyume na Allah kuwa ni shubaha yani ni wafananaji wanaofanana na Allah wanudhara ni wenza wa Allah wenzake nudhara lillah fakullu ma ubida min duni llah basi chochote ambacho kitaabudiwa kinyume na Allah faqad tukhidha niddan lillah kimefanywa hicho kuwa ni mwenza wa Allah wa shabiha lillahi azza wa jalla na chenye kushabihiana na Allah subhanahu wa ta'ala wa adilan lillah maana yake ni moja adili na adili mwenza wake na ukioa nyumba fulani na mwenzako akaja kaoa nyumba hiyo hiyo katika lugha ya Kiarabu yule mwenzako mlioa nyumba moja unamwita adili huyu ni adili wangu hadha adili manake tumeoa nyumba moja wa adilan lillah na ni adili wa Allah azza wa jalla kwa maana mwenza wake mshirika wake والمشركون يحبون معبوداتهم محبة شديدة na washirikina wanavipenda vile vyao wanavyoviabudu mapenzi makali kabisa walidhalika yamutuna dunaha na ndio maana wanakufa wako tayari kufa kwa ajili yake wayuktaluna dunaha na wanauawa kwa ajili yake walau kanu la yuhibbunaha, na ikiwa kweli hawawapendi ma qatalu dunaha, wasingelipambana kwa ajili yake. Lakini yatamassakuna biha wa yuhibbunaha, lakini wana wanaving'ang'ania wana hivyo wanavyoviabudu, wayuhibbunaha, na wanavipenda. Liannaha ushribat fi qulubihim, kwa sababu hivyo vimeshurubishwa katika mioyo yao. Waliyadhu billah, anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Zumar aya 45 wa idha dhukira Allahu wahdahu na pindi anapotajwa Allah peke yake ishma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah anasema wa idha dhukira Allahu wahdahu na pindi anapotajwa Allah peke yake ishma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah kutikisika ile mioyo ya wale watu ambao hawaamini akhera kutikisika kwa kukataa wanapinga hawakubali akitajwa Allah peke yake nikatajwa kwamba Allah amefanya kadha Allah amefanya kadha ametuneemesha kadha eh ukisoma kwenye ile sura sura nahli wa huwa alladhi وسخر وسخر البحر لتأكلوا minhu lahman tariyan tastakhrijuna minhu hilyatan talbasuna juu yake inasemaje zile aya kataja mambo mengi Allah neema zake katika sura hii sakhara ash-shamsa wal qamara wan nujumu musakharatun bi amri kataja nyota kataja masalihi mengi kwamba Allah Allah peke yake ndio ameyafanya haya ishmaazzat zina zinagoma zinakataa nafarat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah nyoyo za wasioamini akhira hawakubaliani na hilo jambo wanaingiwa na hali mbaya katika nafsi zao hawapendezi na mtu kumsikia anamzungumzia Allah na anamtajia sifa zake wa idha dhukira alladhina min dunihi wakitajwa waungu wao na masanamu yao kwamba hii hali ya utulivu tunayoiona ni mizimu yetu, hii hali ya mafanikio ambayo anayapata ana, ana, ana, ana kijana wetu, naam, ni majini yetu na mashetani yetu ndio ambayo yanamsimamia yanamwelekeza mambo mazuri. Washirikina wanafurahi kusikia maneno kama hayo, idha hum yastabshirun, utawaona tahamaki kwamba wanafurahi ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله لأن المشركين يحبون الله لأن المشركين يحبون الله لأن المشركين يحبون الله وسباب وشركين ونمبين الله محبة مشتركة ما بينزي أو شركة بينه وبين غيره بين ياك الله ناسيك والله wamechanganya baina ya huyu na huyu huyu wanampenda na hawa wanampenda sawa na wanavyompenda huyu wa amma mahabbatul mu'minina lillah ama mapenzi ya waislamu kumpenda Allah fahiya mahabbatun khalisa ni mapenzi ni mahaba halisi hayana doa hayana ushirika ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب na lau wangaliona wale waliodhulumu washirikina wangaliona walau yara alladhina dhalamu idh yarawna al'adhaba kwamba vipi zitakuwa hali zao pale watakapoiona adhabu kwa macho yao siku ya kiyama anna alquwwata lillahi jami'a kwamba nguvu zote ni zake yeye Allah wa anna Allah shadidu adhab na kwamba Allah yeye ndiye mkali wa kuadhibu lau wangeliona wasingelimshirikisha 165 al-Baqara يقول جل وعلا anasema Allah law ya'lamuna law wangalijua hawa washirikina ma sayauluna ilayhi yale watakaoyaendea يوم القيامه siku ya kiyama ma'a man abaduhum kwamba vipi itakuwa hali marejeo yao yatakuwaje siku ya kiyama ma'a man abaduhum pamoja na wale waliowaabudu lakana lahum halun akhar wangelikuwa na hali nyingine kabisa liannahum fi yawmil qiyama kwa sababu wao siku ya kiyama yatabarra'u almatbu'una min alatba'i wale waliokuwa wakifuatwa watakwenda kujitakasa na kuwakimbia na kuwakana wale waliokuwa wakiwafuata atba' wafuasi wao mashetani watakwenda kuwaruka wewe ulikuwa ukiabudia mashetani na masanamu yatakwenda kuwaruka unawaabudia malaika malaika watakwenda kukuruka siku ya kiyama unamwabudu Isa mwana wa Maryam atakwenda kukuruka siku ya kiyama unamwabudia Maryam al-Batul atakwenda kukuruka siku ya kiyama atakwenda kujitakasa na wewe ma kanu iyana yaabudun watasema hawakuwa wakituabudu sisi bal kanu yaabuduna aljinna hawa walikuwa wakiabudu majini na mashetani sio sisi malaika aktharuhum bihim mushrikun au mu'minun wao kwa wao wakiaminiana shetani atawaambia asema waqala shaytanu لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق شتان تكون لكم مواعيد في قيامة الله لك واهدين أهالي زكويل ووعدتكم فأخلفتكم مين من أمنك واهدين أنك آه، كون فلا تلوموني ولوموا أنفسكم مسن لوموا مم زلوموني نفس زين ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخيا inni kafartu angalia bima ashraktumuni min qabl mimi shetani mkubwa nimevikataa nimevikana vyote mlivyovifanya katika hali ya kunishirikisha mimi kafartu nimekana shetani atakwenda kukana aya kwenye sura Ibrahim anasema yatabarau almatbu'una matbu'una ni wale wanaofuatwa watakwenda kujitakasa na kujiweka mbali na, na kuwapinga na kuwakataa min alatba'i kutokamana na wale wanaowafuata wayukadhibunahum na watakwenda kuwakadhibisha wayakuluna na watasema nahnu ma amarnakum biibadatina sisi sio ambao tumekuamrisheni mtuabudu wala alimna na wala sisi hatukuwa, hatukuwa tukijua annakum taabudunana kwamba eti ninyi mlikuwa mkituabudu sisi sisi hatukuhisi jambo hilo Allah anasema iltabarra alladhina tubi'u min alladhina tabau pale ambapo watajitenga na kujiweka mbali wale waliofuatwa na kuabudiwa kwa batili min alladhina tabau watakapojiweka mbali na kujinasua kutokamana na wale waliowafuata wakawaabudu warau aladhab na wakaiona adhab wataqatta'at bihim alasbab na zitakatika baina yao sababu hujja zitakatika walasbab hiya almahabba na asbab yatakatika baina yao mapenzi walasbab hiya almahabba na sababu alizozikusudia Allah ni mapenzi yatakatika baina yao mapenzi siku hiyo mpaka wataombeana laana rabbana atihim dhi'faini min al'adhab mola wetu hawa waadhibu mara mbili waadhibu mara mbili hawa walaanhum la'nan kabira walani lana kubwa hawa wametupotosha hawa wal'iyadhu billah كما يقول ابن عباس كما لقسام ابن عباس المحبة التي كانت في الدنيا بينهم وبين معبوداتهم انقطعت mapenzi yaliokuwa waliokuwa nayo duniani baina yao hawa na baina ya wale waliokuwa wakiwaabudia inqata'at yatakatika baada an kanu yatahabbuna fi dunya baada ya kuwa walikuwa wakijipendekeza kupendana wao duniani saru yatalaanuna fil akhirah watakuwa wanalaaniana siku ya kiyama inma takhadhtum min duni llahi awthana eh nyinyi eh, mmewafanya waabudiwa wenu ni mizimu mkamwacha Allah mawaddata bainikum fil hayati dunya ni mapenzi mliokuwa nayo baina yenu kwenye maisha ya kilimwengu thumma yawmal qiyama kisha siku ya kiyama ikifika yakfuru ba'dukum bi ba'd mtakanana nyinyi kwa nyinyi mtakanana wayal'anu ba'dukum ba'dha na mtalaaniana nyinyi kwa nyinyi wa awakum nar na maishilio yenu na mafikizio yenu yatakuwa ni katika moto al-ankabut aya 25